egonon entzule guzieri. Aktualitate hainbeste trinkoarekin, hemen nauzue este juntan berriz hautuak egiteko beharrarekin. Geopolitika, ekoterrorismoa, eraso LGBT-foboen kontrako borroka, uste dut gaur ikuspegi pertsonalagoa eskaini nahi nukela. Mundua eta bere gizatasuna nora doazen galetzen duen emazte batena. Alabaina, azken gertakariekin, tokiko zein nazioartekoak, etorkizun baketsu baten asmatzea zaila iruditzen zait. Ostiasareko militante gisa, joan den asteko atxiloketek jarritu naute, baina ez guztiz. Elkarren kontrako bimunduk talka egiten duten giroan, biziaren defendatzaileen errepresioa okertzen ari da. Halere, Piskabat lasai harria da Gerald Darmaninek joan den hastean lurreko altxamenduen desegitearen ezestetzearen aintzienen hartu zuen zartako polita. Baina horrek argi erakusten digu bere praktikan erradikala den frantziako gobernu baten parean girela, komeni etzaion hitza erraiten duen edonork zapaltzeko prest. Ez dezagona aztu, aldi berean, lion hiriko talde antifasista, eta ahazakeriaren eta islamofobiaren aurkako koordinazioa disolbatu duela. Eta horrek, gobernu honen ahazakeria frogatzen du. Militante gisa, manifestazioen debekuek, bereziki palestinaren alde, gure eskubide askoren galtzearen beldura eragiten didate. Naiz eta estatu kontseiluak, Palestinaren aldeko manifestazioak sistematikoki debekatzeko emandako instrukzioa bertan behera utzi duen, prefetei utzi die askatasuna erabakitzeko, eta hemen manifestatzeko debekuia sistematikoa erabiagarria da. Asko bada iraiteko egun bizi ditugun keskei buruz, eta nire buruari usu galetzen diot nola segitzen den borrokan hainbeste ikuspegi ilunarekin. Baina kezka horien parean, guziei artean hasten saiatzen ari giren elkartasuna da gakoa. Gelditzen eta indarri gabe uzten gaituen eskortasun batean erori gabe, garantzitsua da gure beldurak kolektiboki planteatzea, gure goitzi teretzeko moduak aurkitzeko. Ez da beti erresa, baina saiatzea meretzi dugu behintzat.